Yolumuzda olsa da Dala rengin bir perde Dayanamaz hiçbir güç İman dolu bu sele Savaşıyız pervasız İslam için her yerde Savaşıyız pervasız İslam için her yerde Kalbimizde korku yok Allah'tan başkasına Bir son vermeye geldik Kullara kul olmaya Kullara kul olmaya Her gündedir günüdür Peygamber rehberimiz Tek bir yola yürürüz Tek bir çarpar kalbimiz Ölüme şekilde Alıştı gözlerimiz Ölüme bin şekilde Alıştı gözlerimiz Kalbimizde korku yok Allah'tan başkasına Bir son vermeye geldik Kullara kul olmaya Kullara kul olmaya Müslümana yönelse Ölüm kutsa namlular Üzülmeyin bu yolda Şehit veren analar Bu canların bedeli Apaydınlık yarınlar Bu canların bedeli Apaydınlık yarınlar Kalbimizde korku yok Allah'tan başkasına bir son vermeye geldi Kullara kul olmaya, kullara kul olmaya Yayılsın tüm dünyaya diye yüce dinimiz Yemin ettik ezelden feda olsun kanımız Her elbise bir kefen Şehadet nişanımız Her elbise bir kefen Şehadet nişanımız Kalbimizde korku yok Allah'tan başkasına Bir son vermeye geldik Kullara kul olmaya Kullara kul olmaya